บุ๊กทูเก้าสิบเดวิดเซตประโยคคำสั่งสองอิมเปอร์ทิวดวาโกนหนวดอบริเซไปอาบน้ำอุมิเซ หวีผมโปเชชิเซโทรมานะโปคลิชิโปคลิชิเตเริ่มได้แล้วซาชนีซาชนีเตหยุดเถอะเนคไฮเนคไฮเต ช่างมันพูสติโตพูสติเตโตพูดมันออกมาพเวยพเวเต ซื้อมันมา คูปิโต คูปิเตโตอย่าหลอกลวงเด็ดขาด นิโคลีเนบอดี nepošten, nikoli ne bodi nepoštena. Ja, sonna. Nikoli ne bodi nesramen, nikoli ne bodi nesramna. Ja, jab kajna. Nikoli ne bodi nevljuden, nikoli ne bodi nevljudna. จริงใจเสมอนะบอดีวีดโนพอสเตนบอดีวีดโนพอสเตนาใจดีเสมอนะบอดีวีดโนพริยาซันบอดีวีดโนพริยาซนาสุภาพเสมอนะบอดีวีดโนวิลเดน Bodi vedno vljudna. กลับบ้านดีๆนะครับ Srečno pot domov. ดูแลตัวเองดีๆนะครับ Pazite nas. มาเยี่ยมเราอีกนะครับ Obiščite nas kmalu spet.